Pitanja akike. I time smo završili el at'ime, hrana. Mi smo provali hrane i pića, je tako? Sad smo došli do pića. Piće je sve ono što se ne, ne žvače. Znači što se onako buta, naziva se piće. Zato Arapi kažu pije duhan. Ješavu duhan. Pije duhan. Zato što se duhan šta? Ne, ne žvače se, nego se direktno ide, direktno silazi niz grlo i to se naziva znači jeli, pijenjem, odnosno konzumiranjem duhana jel, na našem jeziku, ne možemo kazati jel. svako podnevlje ima svoj način izražavanja tako Arapi kažu zaklatilo venicu od nas bi zato odmah možda bio priveden tako Jer ne zna se ko je ciljan podlubenica. To tako? Ne zna se ko je ciljan podlubenica. Pa se čovjek mora naučiti zažavati. Piće je sve šta što se nežbače. Osnova kod pića je kao i kod hrane. Da je sve halal. Da je sve halal, osim za ono zašto nam postoji šerijatski argument da je šta? Haram. I za to su dokazi brojni kada smo govorili o hrani. O tome smo govorili, znači, i argumenti ukazuju, znači, da sve što je od hrane došlo je, osnova je da je halal. Sve čovjek može jesti, osim za ono zašto ima argument da mu kaže ne, to ne jedno. Pa su, znači, dokazi isti, kada je u pitanju hrana i pića. Isto tako, dokaz je hadis Enesa, normalika, u kome kaže لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله kaže pojio sam iz ove posude poslanika sa svim pićima vodom الماء والنبيذ والعسل والعسل واللبن i pojio sam ga nebizom, nebiz je vino to je vrsta vina koja se dobija jeli, iz, iz datula ili iz grožđa i pojio sam ga medom i, i mlijekom. Ovdje ne biz, kako je to poslanik sa sam pio vino? To je sok. A? Sok. Sok. Baš tako, to je sok. Možda neko rekao, to je bilo prije zabrane. Nije, ovo je bilo posle zabrane. Ali kada se kaže ovdje vino, vino en nebiz, ne misli se nebiz, znači vino koje je zabranjeno da se pije. I zato čovjek mora braći uzeti sve druge argumente koji govori o tome. Pa imamo hadis kod muslima u njegovom sahihu da je poslaniku sa svem napravljen nebiz popodne, na večer. Pa bi sačkao sutra i pio cijeli dan i cijelu noć. I sutra cijeli dan i cijelu noć. I kad došao treći dan, pio bi do ikindije. I ako bi nešto ostalo, rekao bi na, dajte sluge, popije. A ako ne bi sluga bio da pije, kaže, prospite. Zašto je borio se prospe? A da ne promijeni se. Mijenja se. Pa dok je slatko da se pije, znači da se konzumira, to je dozvoljeno, ovo nije dozvoljeno. Pa je dozvoljeno da se znači konzumira dok ne promijeni se. Protiv, ne bi poslanik sa osaneme bacao šta? I metak. To je zabranjeno, to je haram. Kada se abdestio, toliko je pazio na vodu. A da ne bi pazio, znači, na nešto, što je, jeli, a, što treba praviti i što treba, znači, što ne dolazi od prirodnim ili kakvim putima. Pa a poslanik, sallallahu alaihi sallame, nije pio, znači, vino i koga bude pio ovdje neće ga piti tamo. A dženecko vino od njega glava ne boli, ne izaziva glavobolju. Kao što i dženecke žene ne izazivaju šta? Glavobolju, je li tako? Znači, nakon trećeg dana nije bio siguran šta? Da se neće početi mijenjati. Pa je naredio poslanik sa osam da se prosim. Pa je osnova, znači, u piću da je da je halal. I ovo je dozirno pit po konsensu leme, bez razila žene na ovakav način. Znači, dođe tako se promijeni, znači dođe do promjene, nastane alkohol, tada biva zabranjeno. Dobro, znači zabranjeno je, sve je dozvoljeno, sve ono što je zabranjeno. Zabranjeno je vino, odnosno alkohol. U Kur'anu je došla zabrana vina. Ja, ejuha ledine, amenu, innem el hamru, me isiru, ona sabu, ona zlamu, ripsun min ameli šeifani, pečteni buh. فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون O vjernici u istini su vino. Kad se kaže vino ovdje misli se na nešto što je znači opširnijeg značenja. Vino je došlo zato što se vino najviše konzumiralo u to vrijeme. A međutim, misli se na sve ono što opija i vidjet ćemo nakon toga argumenta koji je ukazuju na tu činjenicu. Inem al-hamru wal ensabu wal ezlam i kumiri, kipovi, strelice kojima su gatali, to su sve šeitanska, to je sve šeitanska rabota. Fečteni buhu, odreknite, izbjegnite to. I čtina u arapskom znači zaobilaženje. Zaobilaženje. Znači, nalazi se nešto na jednom mjestu, ti nikako ne ideš, a, nego zaobiđeš ga u potpunosti. Nije rečeno nemojte piti, nemojte, o, nego zaobiđite ga. Kao za nemoral, nije rečeno nemojte činiti moral. Kaže, vola takre buzina, innehu kane fahišeten vasaez. Nemojte se približavati nikako nemoral. Nemoj se približiti nikako nemoral. Jer nemoral ne ide, znači, onim klasičnim stopama. Nego ide, znači, postepeno. A počinje, prva stanca ne morala je čat. To je prva stanca ne morala. A zadnja je veliki grijeh koga uzvišenje Allah zvišno zabranio. Ovdje je došao ajet koji brani konzumiranje vina odnosno, možemo mi kazati slobodno, alkohola. I u ajetu je zabrana sa nekoliko aspekata. Nije zabrana samo, a, nemojte, ne, nego zabrana je sa nekoliko aspekata. Prvo, uzvišen je Allah Tebara Kevoteala, kaže, ili ovdje spominje, poistovjećuje, odnosno spominje zabranu konzumiranja alkohola i ibadet kipovima, šta u jednom, u jednom kontekstu što ukazuje na prljavost toga djela ukazuje na prljavost šta toga djela. Jel tako, kad negdje napuri, na, ovi naši komšije, kada negdje, alaikum salam, napišu, kažu, zabranjen ulazak psima i balijama. To se mogu čitati po internetu, ako ste malo tamo, mogu se naći negdje, napišu, zabranjen ulazak psima i kome? I balijama. To ukazuje na prljavost koga? Muslimana, po njihovim, jeli, kriterijima, pa ih poisto vjećuju time. Tako isto ovdje kada se spomene šta? Alkohol i ko? Kumir u jednom kontekstu, znači ukazuje na koliko je, nema gore dijela od prljavijeg širka tako od, kumir, od kumira. Pa zabranjuje, znači, to treba rekala s te strane. Dalje, učinio je, kaže, da je to ričs, ričs, to je prljavo nešto. Da je to prljavo. Dalje, mi nameli šeitan, da je to šeitansko djelo. A u šeitana se ne očekuje nego puko zlo. Šeitan nikada neće doći sa dobrim. I ako dođe sa dobrim, došao je da bi tim dobrim uradio nekakvo zlo. Jel u redu? A nikako nije došao da učini dobro. Ne. Cilj mu je preko tog dobra da uradi šta? <clears throat> da uradi zlo. Dalje, uzvišen je Allah naređuje da se ljudi da izbjegnu alkohol, da ga zaobiđu. Da nikako sa njim ništa nema. Dalje, učinio je zaobilaženje i potpuno izbjegavanje alkohola put ka uspjehu. Jel u redu? Da biste uspjeli. Pa to sve na, da ti neko kaže da ako želiš uspjeti, uradi tako i tako. Znači, taj postupak je šta? Vezan za uspjeh pozitivno ili negativno. Tako isto i u ovome ovdje slučaju. I onda je spomenuo te bavio tala belaje koji nastaju. Belaje koji nastaju. Inne majoridu šeipano juke a bejnekum la adavate ol bagdaje fil hamri ol misi. Hoće da izazove ovaj, a, među vama neprijateljstvo i mržnju kroz kocku i vino. Pa gdje ljudi potežu jedne na druge oružje, gdje se ubijaju, gdje, je tako, uzvinuje kocka. I neprijateljstva se stvaraju. Pa će vjerojatno naši parlamentarci, kad i to dođe red, on će raspraviti o tome. Samo da dođe to na red. Prvo da riješe nikap i da riješe ovaj stvari koje u društvu, kada bi ih pogledali na mapi, nema ih nigdje, onda će rješavati vjerojatno i probleme koji su stvarni problem za jedno društvo. A to je vino i kocka koje je prepravilo danas, preplavilo danas društva i zbog čega, znači, društva tonu i propade. Izaziva među vama mržnju i neprijateljstvo. Fehelentum mundehun, hoćete li prestati? Ovo na kraju, hoćete li prestati, ovo je najjača vrsta zabrana. Jel u redu? Znači, hoćete li prestati to više, znači, ne doliči nikako, ni podrazno da se to djelo šta čini. Pa su kazali ashabi, intehejna, robana, intehejna. Tako. Odmah su, istog momenta su, kaže, prest, završeno, gotovo. I tako je osnova, braćo, kod čovjeka, kod mukmina, kada čuje naredbu ili čuje zabranu, da kaže završeno. Kažem završeno i onda ću nakon toga ja obračunavati sam sebe kako i šta, kako ja to mogu izvesti. No, međutim, osnova je da čovjek kaže se nije na apa. Tako su učinili ashabi, poslanika, sam sve kada je zabranjen alkohol, prosipali su bačve, ovaj, i, znači, potoci vina su, dakle, tekli medijem. Fehelen tum muntehun. Hoćete li prestati? Hoćete li prestati? I došla je zabrana alkohola u četiri etape, da sad sve to ne objašnjamo, možda nije to direktno vezano za temu, uglavnom, na kraju je znači došla, sahabi su već uh, ovaj, osjetili da će doći zabrana kao što je Omar radijalatana osjetio, osjetio i drugi ashabi, osjetili su znači da, da već se polako znači dolazi zabrana. U, I kada je braću u pitanju zabrana ovoga uh, jeli, konzumiranja alkohola, to nije, to nije derogacija. Jedan bio pa da ne, nego ovo je te drvučke, te šrija, ovo je stepenovanje u šerijatu. Stepenovanje znači pri zabrani, <clears throat> pri propisu. Pa je tako bilo lakše ljudima da ga prihvate. I to je od milosti Allaha te barak hvala prema robovima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme Allah je prokleo vino i onoga koji ga pije i onaj koji ga njime poji i onoga koga prodaje i onaj koga kupuje i onoga koga cijedi i onaj kome se cijedi i onoga koji ga nosi i, on, i onome koga ga nosi ovo vam je ovo a, pečteni buhu od zaobiđite ga nije reklo, nemojte konzumirati alkohol nije tako nemojte konzumirati alkohol nego odreknite znači zaobiđite alkohol potpunosti jel u redu zašto? zato što su proklete skupine znači ljudi koje nemaju nikakve veze sa čime? sa konzumiranjem alkohola, tako, ako ti doneseš svome babi pivo ili mu doneseš ovaj litar e, domaće rakije, ti nisi konzumirao, nisi što uradio, ali jesi mu donio i time se samo proklet. I onaj ko je tamo cijedi, onaj kome se cijedi, ko je bilo kako vezan, znači čime, ko one čepove pravi za pijske flaše, i on je tu negdje u tom kolu. A, on je vezan za zlo i oko njega je prokletstvo. Hoće li ga šta pogoditi, neće li? Uglavnom, on je u haramu bez imeno sumnje, jer radi na pomaganju haramu. I to je zabranjeno. Ali čovjek što biva bliže, znači, i što je njegov udio veći u tome, ima šta veći? Ima veći gri. Ima veći gri. Je tako? Pa je ovo znači ovaj hadis koji bi imao davati trimisi koji je dostojan ja sam argument da se prokletstvo ne odnosi samo na i ovo je ono i ovo je batil odnosno ovaj argument koji pobija batil onih koji kažu dozvoljeno je muslimanu da prodaje alkohol ne muslimanima čovjek ode na zapad živi gdje su nemuslimanska društva i prodaje gore ja mogu njima prodavati svinjetinu ja mogu njima prodavati ne možeš prodavati tebi je to zabranjeno je haram da prodaješ Nema veze kome se prodaje nema veze kome se prodaje, jer grijeh čovjeku je znači da radi sa onim što je odišao i Allah te barek tada zabrati. Sve što opija zove se hamar. Jer hamera, glagol hamere u arapskom znači nešto pokriti. Zato je nazvan hamar, zato što pokriva pamet čovjeku. Pokrije mu pamet i bez pameti, jel tako? Čovjek kada se opije, najmanje pri sebi ima pamet. Svega ima više nego pamet tada pa ga pamet njegova napusti. Da mu talak, dok se ne, ne otrezi, tako. Tako da je zato nazvan hamr. I sve što opija, hamr je, to je stav izrezite većine islamske učenjaka, sve što opija, sve što prekriva čovjekov razum, znači smatra se, smatra se vinom, odnosno smatra se alkoholom opojnim sredstvom. Svejedno, pravilo se ovo od znači od datula pravilo se od ječma pravilo se od a, bilo čega drugog što je poznato čega se može praviti znači vino i ropono sredstvo kao pšenica ne znam kao a, kruške, jabuke od nas šljive posebno tako smatra se zabranjen. Znači, bitno je da ima svojstvo opijanja. Zato se kaže, znači da je sve što opija, da je zabranjeno. Sve što opija, da je zabranjeno. To kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Imam Muslim, Nesai, Imam Ahmed. Kullu miskin haram. Kaže sve što opija je haram. Sve što opija je haram. Wa inna Allahi ahadan limen šaribel uskira en jespijehu min tinetil habal kaže Allah se obavezao da će onoga ako bude konzumirao opojna pića da će ga nastaniti ili da će ga napojiti u min tinetil habal pa kaže u oma tinetil habal ja Rasula kaže što je to Allah posljedno tinetil habal nismo to čuli nikada kaže osaratu osaratu ehlinah kaže to su iscijeci oni što izlaze iz stanovnika džehennema u njoj krv, znoj, muke a ono što izlazi, e time će ga pojiti to je znači nema gore pića od toga zato što je to znači koristio ovdje na dunjalu i kaže u drugoj predaj kod muslima kuno muskirin hamr okulu hamr haram kaže svako svako opojno sredstvo je vino a svako a vino je haram znači ne može čovjek kazati zabranjeno je vino ne zabranjeno je sve što opija sve što opija. Međutim, ponekad se spomene nešto što se najviše konzumira, a ne želi se njime, znači, pojedinačno ta stvar, ona osoba, neko se cilja jedan širi, znači, ovaj krug e, tih zabrana. Kaže Omar radijallahu ta'ala, o ljudi, došla je zabrana vina, a ona se pravi od pet stvari, od grožđa, od datula, od meda, od ječma i od pšenice. A kaže, vino je sve što prekriva čovjekov razum. Pa je Omer ti ukazati ovih pet stvari kod nije bilo poznato da se pravi tako, kod nije bilo šljiva, je tako? No, međutim, Omer je rekao nešto što je time obuhnutno šta i šljive. Šta kaže? Dakle, a sve što prekriva razum, sve što opija je vino. Znači sve što opija je vino. Sve što opija u velikim količinama biva u malim zabranjeno. Biva haram, znači da se konzumira u malim količinama. I ovaj stav džumhura islamskih učenjaka radi hadisa koga bilježi imam Tirmizi je Budavud sa vjerodostojnim lancem pravoslavca da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao كل ما أسكر حرام وما أسكر الفرق فمل الكف منه حرام sve što opija je zabranjeno. Sve što opija je zabranjeno. A ako opija al farq, to je jedna a, posebna mjera, jedna jedinica koja je bila u njehovo vrijeme poznata, koja ukazuje na veliku količinu, znači tog opojnog sredstva, kaže da li ono što je u šaci, to je haram. Ako te može opiti, tri litre tog pića ili više od toga ili manje ono što je malo u šaci to je šta pa islamski učenjac kažu ovo je za veliku i malu količinu ovo je za znači simbolika za veliku i malu količinu znači koliko god da se radilo nešto što opija kap toga je haram sve što znači čovjekov razum prekriva odnosno čini ga odsutnim bez razuma je haram bez obzira o čemu se radi bez obzira o čemu se radi znači ne mora biti samo da se konzumira može biti brizgavanjem tako u vene ili na bilo koji drugi način da se uzima i sve što. I zato je ovo došlo, subhanal, ovi argumenti su došli da do sudnjeg dana sude svemu. Pojavi se droga ove ovaj do neba, ste svemu sudi. Dođemo te argumente, imamo i stavimo ih na vagu i lahko ih izvažemo. Odmah ih kažemo gdje im je mjesto. I kakve su one? Po šerijetu. Pa, znači, hašiš, i sve ono što je više od toga i niže od toga, sve je to haram i zabranjeno, bilo kakve vrste droge, jer one čovjekom razum uzimaju. Čovjek u tom momentu više nema razum. Čovjek u mukama, u tegobama, hoće da prsne i ubrizga se i odjedan po, odjedan po smo lijepo. Sve moramo. Samo se smješka i pa tako. Naravno, zato što nema pameti. Kako ćeš se smješkati samo? Pa ispred tebe džennet ili džehennem, ne znaš gdje ćeš. Ebu Bekr se za sebe bojao šta će biti sa njim i ti samo, cijelo, samo se smješkaš i... Naravno, zato što je to prekalo čovjekov razum, nema razum. I zato danas neke evropske zemlje moraju proda, prodaju drogu svojim onim. U aptekama možete kupiti drogu poput Holandije i drugih zemalja, imaju ove blaže vrste doga, odete, kupite to i... Ili tamo neko nešto prodaje, policija, policija prolazi kao da to ne vidi. Jer više se to ne može zaustaviti, pa sada pokušavaju da to ublaže, da ljudi da ponude tržištu nešto blaže, da bi šta? Je tako vi se? Znači, da ne bi neko rekao kako vi to govorite o evropljanima, tako. Ljudi koji žive tamo znaju, znači. Moraju im to ponuditi. Moraju. Nemaju načina. Hrvatska. Hrvatska je u Belajima do guše. Oni grcaju, samo još, grcaju utušće se na brzinu. Pored toga što nemaju ovoga, što im je natalitet nula. Prije dvije godine u Zagrebu je bilo tri, ovaj, cazin, krajiški cazin, ima 30.000 ima 30.000 stanovnika. Čarš je mala. Imao je više novorođenčadi i beba nego Zagrebu koji ima 800.000 stanovnika, još će malo biti milijonski grad. A ovi sa 30.000 su imali više beba u mislim 2008. godine nego ovi u Zagrebu. Ne. A zato ima više sigurno kućići. U svakom slučaju, oni su u belajima, u mukama, zato što im omladina koristi drogu. I to je preko njih ili tim putima došlo do nas. A. Do nas. Znači, nikada nismo znali. Ovaj, ja sećam da sam bio kao još vojnik, dolazilo se nam iz Splita dole momci, to, to sve, sve na drogiranju. Sve na pušinu. I on samo se pođe, jedan put se trese i, i ovaj, pada i nešto mu se oči vrte i Pa samo dole cijelo vrijeme, znači od malehna on to već koristio. Mi nismo znali šta je droga, nismo čuli za to. Oni su to već znali, javno to već koristili. Pa su oni u velikim belajima. Subhanallah, nema veće blagodati nego čovjek bude musliman. Kako, kako lijepo izbjegne sve te Pa prljavštine i sve, sve te znači stvari koje, koje, koje, koje čovjeka čine životinju. Zna šta mu je halal i šta mu je dozvoljeno, a zna šta mu šteti i šta mu je uzvišenje. Allah te baratela zabranio pa se toga ovaj klanio. I zato hvala Allah muslimanskim društvima manje je toga. Manje je toga. Naravno jer u arapskom svijetu to je manje tim prije što su zakoni puno strožiji, znači a, i što se znači dileri droge kažnjavaju znači velikim velikim kaznama tako da se niko ne usuđuje u to je da se opušta. <clears throat> dakle <clears throat> sve što je a, sve što je znači opija čovjekov razum je haram to je haram Kutbudin Muhammed ibn Ahmed al-Kastalani koji umro 676. hiđarske godine kad imam neovo iz te godine su preselili napisao je dijelo koje je nazvao tekrimul ma'iše fi tahrimil hašiše napisao je kao lijep ugodan život kad se zabrani haš 670 znači to je prije koliko? prije 8 stoljeća skoro napisao je knjigu zabrani haš koga su ljudi koristili i navodio oko koliko se sjećam, da navodi oko 120 negativnosti belaja koje hašiš prouzrokuje. Oni su to znali 676. kad je kod njih medicina bila u bešici, beba mala. Ništa nisu znali o tome. Jer medicina je u zadnjih 50 ili 70 godina više napredovala nego što je ja znao koliko stoljeća prije toga. Pa je napisao, znači, ovo djelo i šeha ali sami imate ime govorio o tome znači govorio o zabrani toga i kaže to je haram i to samo veliki fađiri uzimaju koriste čak je govorio znači žestoke stvari onome ko dozvoli ko kaže da je halal govorio da time izlazi izvjere ko kaže da je hašiš haram e, oprostite da je haš halal da je dozvoljeno konzumirati izlazi time iz okvira islama jer je to stvar koja je zabranjena znači svako zna da je to šta da je to zabranjeno i da su stvari u šarijatu koje su manje štete od toga zabranjene pa kako da ne bude drugo konzumiranje alkohola kada je u pitanju nevoljnik u nuždi konzumiranje u nuždi u normalnim okolnostima čovjeku je haram da konzumira alkohol i znači po tome pitanju nema razilaženja među islamskim učenjacima no međutim čovjek može ponekad biti prisilen da konzumira alkohol. Tako. Da ga neko prisili. Je tako? Da ga neko prisili. Neprijatelj ga uhvati i zna da je imam u džami i da je hođa. Kao što su tjerali naše hođe iz prijedora gore da idu u krmetinu. Tako ga može prisiliti šta da i da konzumira alkohol. Hajde da vidimo kako hođa pije pivo. Tako. I onda se ismijavaju tim. Ili bilo šta drugo. Znači, na ovaj, na onaj način može da te neko prisili, to tako. Može biti da je čovjek žedan i da nema ništa drugo. Zagrcalo mi nešto da jede, stalo mu i nema ništa pored sebe nego šta. Nešto, par pod pretpostavkom. To su znači stvari, to slučajevi koje su nužda, koje se tretiraju nuždom. Pokad pasala lekom ma harrame aleikum illa mabturirtu minaj. I on vam je pojasnio ono što vam je zabranio, osim onoga na šta ste prisileni. Pa je prisila opravdanje čovjeku za više od toga. Prisila je opravdanje čovjeku za kufr. Da kaže riječ kufra, riječ nevjerstva pod prisilom, neće time. Pa reci da ne vjeruješ u Allaha ili ćete ubiti. Kaže, ne vjerujem u Allaha. A srce mu šta? Ko u Amara ibn Jasir? Fe nadu fe ud. Ako se kaže vrate da te budu ponovo, eh, jeli, kažnjavali, da te budu ponovo mučili i ovaj, ezijeti činili, kaže i ti isto kao što skazao. Pa je govorio pogredno o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. No međutim, to je jezik. Prisilio si me, na, ali me ne možeš prisiliti na ono što je šta. Pa te može čovjek prisiliti da ti kažeš riječi nevjerstva jezikom. I da izraziš svoje zadovoljstvo nečim čime nisi zadovoljan jezikom, ali ne možeš šta. E, to je ono što je za Allaha za ođe. Pa ovo ti uzvišeni Allah oprosti. Ali te ovo neće oprostiti. To u redu jer je čovjekov iman šta? E, takva hahuna, bogobojaznost je ovdje, kaže poslanik sa osrbom. Pa može jezikom kazati lapsus, je tako? Čitaš Kur'an i možda je malo vas koji ste učili Kur'an i čitali da niste nekada kazali riječ kufra. Tako. Riječ, samo dok okreneš jednu hareket ili harp ne izgovoriš tačno, promijeni značenje, možeš izgovoriti riječ koje su riječ nevjerstvo. No, međutim, to je lapsus ili to je neznanje koje čovjek nije poznao to je potpuno druga stvar no međutim ta ubijeđenost kad dođe u srcu e tada je pelen e tada je šta pelen i zato čovjek znači kada biva prisilen biva prisilen da uradi haram ali je šta njime nezadovoljan ali kada bi bio zadovoljan tim haramom šta onda gotovo je otišlo je i ona svijeća što je gorila i ona se šta ugasila nema ništa više od imana nema ništa od ima. Pa je ovdje uzvišen Allah te barek kao zabranio, pojasnio ono što vam je zabranio, osim onoga na što ste prisili. Pa u prisilama, znači, čovjek nema, jeli, nema, pa u prisilama čovjek, u prisili čovjek može da radi ono što ne bi mogao uraditi na, znači, mimo prisili. Pitanje samo kad završimo, Allah ti dao svakodobno. A, No, međutim, prisile nisu sve na istom stepenu. Čovjek može uraditi prisila kada je u pitanju grijeh. No, međutim, neko tebi kaže, prisiljavate da ubiješ muslimana. Ako ne ubiješ njega, ubit ću ja tebe. Nemaš pravo da ga ubiješ. A, jer tvoja krv nije vrednija šta od njegove. Ti ćeš proliti njegovu krv da bi sačuvao svoju. Ne, njegova krv nije vrednija od tvoje. Pa je krv muslimana ista. O kome god da se radi. A kad se radi o grijehu, znači čovjek dozvoljeno što da učini? Grijeh koji je među njega i Allaha za ođel, ako je pod prisilom. No, međutim, malikijski učenjaci i po ispravnije mišljenje šafijski kažu ne može. Ko je žeda, ne može pitan. Nema nužde u piću. Kaže, zašto? Kaže, zato što alkohol nije piće koji može udoliti žeđi. Je tako? što nije piće, to je samo ha, to je znači ti to konzumiraš, ali to ne može toliti žeći pa prema tome nema tu nužde no međutim to nije, nije stav jak ispravno je da može pogledajte one koji se ne trijezne čak i za bajram tokom cijele godine on je ujutro sedam, ako ne izviješ na ovcu, vidiš go sedam ujutro pije i stalno pije i vidjet ćeš ga ne konzumira možda u mjesec dana da popije čašu ili dvije čaše vode sve drugo a, duševno piće. Pa može utoliti žeć. Može čovjek utoliti žeć. Pa je ispravno da ako je nužda, da se to može konzumirati. Nije dozvoljeno da čovjek posjeduje alkohol, niti da ga drugom priušti. Čovjek je dostoji na ulici, kaže, živ bio, gdje ima ovdje trgovine da prodaju pivo? Ne znam, nisam odako. Ne smiješ mu kazati gdje ima, ne smiješ mu, poka, ne smiješ mu kazati, ne smiješ mu kazati gdje će otići da učini haram. Ne smiješ mu ti to dogovoriti, dvojicu spojiti da naprave trgovinu. Jer red, nađeš prodav, prodavca koji, jeli, a, alkoholom se bavi trgovinom i drugog koji bi kupio. Ne smiješ ispojiti. Ne smiješ broj telefona dati jednom od drugom. Ništa. Ako znaš da je vezano za što? Za alkohol. Ne smiješ učestvati u tome nikako. Ne smiješ ga ti posjedovati i ne smiješ ga nikome drugom dati. Znači, ne smiješ ga kupovati i ne smiješ ga šta? Prodavati. Ne smiješ, kupovati, ne smiješ biti tu nikakav posljednik, ne smiješ time ništa imati. Mene je skoro neko me nazvao braće je pitao me, tako on kaže, ima dvojica. I veliki on, on može tu procenat veliki da uzme u toj trgovini. Ne može, ta trgovina je zabranjena. Jer ti si učesnik u haramu. Kupovina i prodaja je prokledstvo. I ti dođeš i izlažeš sebe Allahom prokledstvo. A čovjek što više zna, utoliko je veća mogućnost da bude proklet. Jer onaj ko ne zna, neće svakako imati opravdanje, no međutim, onaj ko zna, on još manje ima opravdanja za ono što čini. Kaže poslanik sallallahu sallam u hadisku, koga bližava muslimi na saji imame darimi, Inna alladhi harrama shurbaha harrama bay'aha. Ona koja je zabranio prodaju alkohola, zabranio je ili koja je zabranio konzumiranje alkohola, zabranio je i prodaju. Znači ista stvar. Ja konzumiranje ja prodajem. I bilježi imam Buharija, također i muslim od Džabira, radi Allah ta'ala, da je poslanik sa Vosaleme, rekao, inna Allahe wa Rasulehu harrame bejel hamri, vol mejtete ul hanziri u nasna. Kaže Allah, njegov poslanik su zabranili prodaju a, alkohola i strvine i svinja i kipova. kada bi čovjek uništio alkohol muslimana. Uništi alkohol, bačvu pa mu probija. Po konsensusu islamskih učenjaka ne mora mu to namiriti. Što ne znači da je čovjeku dozvoljeno da ode kod komšije koji je napravio šta? Rakiju ispekao i da mu ti probijaš bačvu. Ne. Ne To nismo kazali, to nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno čovjeku da, znači, takav nered da zemlje čini. Ali kada bi se to desilo, znači, nije dužan da mu namiri štetu. Zato što alkohol nema u šarijetu vrijednosti. Zato se alkohol ne može prodati. Kada je neko dovu kao deset cisterni alkohola za marku, ne može. Jer to je nešto što je prljavo, zabranjeno šarijetom, se ne može prodavati. Kao što ne može svinjsko meso, prodavati. I to nema vrijednost u šarijetu. Tako nema ni vino. I kupovina koja se spoji, ovaj, je baltel da čovjek kupi nešto, utrampi nešto, da mu auto za toliko i toliko rakije. To je baltel prodaja zato što vino u šarijetu od alkohol nema vrijednosti. Nema znači vrijednosti. A razilaze se kada bi čovjek to uradio zimiji, štićeniku, u nemuslimanskoj državi. Pa kažu Hanefije i Malikije mora platiti. Znači, odeš, ima u šarijetskoj državi, ima kršćan zimija. Ti Muhammedu razbiješ baču, ništa. Nema ništa, ne moraš mu ništa namiriti. A odeš, razbiješ baču peri, kažu Malikijski i Hanefijski učenjaci, moraš namiriti. Je subhanallah. Wallahi, nema braća niko veće pravi ljudi koji su nemuslimani da znaju kakva prava imaju u islamskoj državi, ja mislim da su oni, bor, oni bi se borili da se napravi islamska država. Jer su im prava zagarantovana od prvog do posljednjeg. Ni, nije će u nijedno njegovo pravo biti uzurpirano. Imaće veće pravo nego kod svoje, ovaj, kod svoje roditelje. Dok kažu hanefijski šafijski učenjaci ne mora ni njima. Zato što je on prosuo nešto što je nečist u osnovi, što nema vrijednosti i nije... Znači kao da ništa nije uradio. Jel u redu? Kao da ništa nije uradio. Isto je po pitanju, kad vama govori po pitanju muzičkih instrumenta. Ide čovjek sa tamburom. I ti uzmeš tamburu i razvališ. Udariš je. Slomiš je. Ne moraš ništa mu namiriti. Zato što je to stvar koja je haram, koja nema vrijednosti. Što ne znači da je čovjek šta? Dozvoljeno da ide šutati muzički instrument ako ide reko nosi tako Bože sa čovjek, to nismo kazali. Ne, ne, ne treba praviti po zemlji. Treba ljudima govoriti i objašnjavati. Naše je da kažemo šta je zabranjeno, šta je dozvoljeno. A nakon toga svako ima razum i da bira, a Allah je stvorio džennet i džehennem. I svako odlučuje gdje će. Hoćemo kazati, svako se trudi za jedno ili za drugo, Allah te usmjeri i olakša ti put ka onome što želiš. To tako skoro je bio u Emiratima jedan stari dedo musliman i stalo na violin bio onaj, onaj e, e, kako se zove ona s, s, s, s, sa S Amen. Jeste instrument. Saksofon. Nije, nije. Sličan je, sličan je ovoj violini, ima isto tako ide se po... Uh, Kasnije će, možete. Molim? <laughs> Kasnije će otvara se. Nije bitno. Oud, oni kaže, ouda na ovaj, oud na arapskom, ali ne znam kako da se to... Znao sam prevod na naš jezik, tačno tog instrumenta, kako se kaže, možda, možda se sjeti. Nije bitno. I on je stvarno, stvarno svirao. I to kada dođe, znači, publika opijena. Opijena publika. Jedan put izišao u ovim ratima, prije jedno četiri godine izišao pet, na, na po, po, scenu tamo, sjedi i znači i kako? I samo se tako stroma. Znači kako je? Svirao samo tako. Poslanik sam sam kaže Jubacu la abdu ala mamate alej Čovjek će biti proživljen onome što je umro. Ovaj čovjek će na sudjem danu Allah ako nas poživi, bit će gužve, bit će ljudi, ali ćete ga moći vidjeti sa tamburom. Jer kako čovjek preseli, tako će biti proživljen. Ko je preselio psujući Allaha na sudnji dan, dolazi psuje Allaha. Sam ponavljam. Kako si preselio? Ko je preselio na sežde na sudnjem danu na sežde? Svi hodaju na sežde. Kako si, na čem si preselio, tako će biti proživljen, živio. Pa sta mi se sretneš Allah za ođel, a ti činiš, ne, proži, ti budeš proživljen na sudnjem danu kao bezposlečar, sjediš na stolici i gledaš kroz prozor. Ništa ne radiš. Samo gledaš kroz prozor, dan gubiš. Jesi li sretan da tako budeš prozivljen? danguba. I došao Allah azuđen, kao gospoda moj, sjedio sam i dangubio. Ništa gledao kroz prolog. Pa šta mislite onda kada čovjek bude proživljen na haramu, očitom koji je haram kod, po konsensu islamskih učenjaka? Od nemorala, od konzumiranja alkohola, od, od, od, od plaža, mora, i na mjestima, znači gdje, kad dođe pred Allaha, kako ima, kojim, kojim, kakvim licem sreći stvoriti na tebara kod Allaha. što je što su ashabi govorili kaže najviše mrzimo kaže da vidimo čovjeka kaže ni u hajru dobra ni u dobru kaže ni dunjalu ni ahiret pa ne mora čovjek samo za ahiret rat u smislu da mora i badet to i badet je sastavni dio njegovog života međutim ne smije ta rad nešto koristiti za dunjalu svoj a da čovjek tako sjedi kao što će naći muslimana sjedi pod, negdje pod debelim hladom nekakvim pod dva sahata piju kah ili po cijeli dan šahaju znači, pod toga što je šah je zabranjeno no međutim ljudi, ni korist dunjaluka, ni ahireta. Pa ako nećeš za ahireta nešto radiš, ne postiš taj dan, nisi nešto, idi živi o radi nešto za dunjaluk, bar koristi sebi svoje porodice. Na međutim, da čovjek nije zaposlen ni hajrom, ni dunjaluk, ni ahireta, to je, to je zlo. Dobro. Kada se alkohol preobrazi prirodnim putem u sirće, biva halal po konsensusu islamskih učenjaka. Nema razilaženja. Znači, kada se alkohol pređe u sirće, on je halal kod sve ulema. I rekao je poslanik sa osaleme, ni'me li damu el hal. Kaže, lijep je i dam hal. I dam je u arapskom jeziku ono kada jedeš što umačeš kažemo prilog nekakav jelo ili ne znam kako hoćete nazoviti ga nešto, jeli? Hljeb, oni su jeli hljeb sa uljem od maslina. To je bila njihova osnovna hrana. Znači, hljeb, ulje umočiš i to jedeš, što ti je hrana. Pa Omar radi Allah, je to često jeo. Pa kada je bila gladna godina, nije htio da jede. Pa mu je počeo stomak da buči. No krči stomak kaže, samo krči, krči koliko hoćeš. Kaže, nećeš ništa dobiti dok se ne promeni stanje muslimana. Kako kaže, ako bude muslimanima, bolje bit će i tijek bolje. U protivnom kaže, krčat ćeš i da ne. Radi Allah, te A šta je jeo? Ulje i? Kako tebe kod ulje? Tebi žena cijeli dan postoji, ona tebi donese, znači ulje i hljeb ti postoji na stavu. To je bila njihova osnovna hrana. Dobro. To je prirodnim putem. No međutim, ako pređe vještačkim putem, da mi to uzrokujemo nečim, nekakav proces a, pogoni, ili ne, komore, gdje se to grije, šta se već ne radi, miješa se i tako dalje, onda tu lema ima različite stavove. Tu islam slučajci imaju različite stavove. Prvo, da to nije dozvoljeno konzumirati kao takvo i to je stav Omer radijallahu ta'ala anhu i to je stav šafijski i hanbelijski učenjak. To je jedan rivajet od imama Istomanika. Kažu ovo rad sa alkoholom, da se, da, da, da se alkohol pređe šta u sirće, je dodir kontakt čime? S alkoholom. A uzvišen je Allah kaže šta? Pečteni buhu, zaobiđite ga kada ti uđeš i napraviš jedan pogon gdje se alkohol prerađuje, jesi ti zaobiš alkohol? Nisi, ti direktno radiš. Tako. Znači, radiš ti sa alkoholom. Ima hadis od imama muslima od danas ibn Malika da je poslanik sa osrem pitan o vinu da se uzima kao cirče. Pa je rekao la ne može. Od muslima hadis pita vino pravo da se uči kaže ne može. I u hadisu kod od Ebu Talhe, koga bileži imam Ebu Davud, da je poslanik, salim, da je bilo, da su ostali jetimi koji su imali naslijedili vino. Naslijedili to. Pa je rekao poslanik, salim, ehrika, prospita. Pa kaže Ebu Talha, Allah uposlaniće, zašto ga ne... A, zašto ne, ga ne preobrazim u... u, u halbu? jel, sirć. Kaže, ne može. Kaže, postavi sa osrame, ne čini to. Prospi. Ovo je jasan dokaz da nije dozvoljeno šta da se to prirodnim putem čini, u redu. Da, da je bilo dozvoljeno, ne bi to Resulullah sa osrame zabranio, naročito ako znamo da se radi o imetku koga. Je ti. <clears throat> ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا nemojte nikako jesti nije znači to je haram je da se imetak jetima ne već i od jedan od sedam teških grijeha je šta eklu mal jetim je tako sedam imamo ni teških grijeha i jedan od njih je šta da se jede imetak jetima posebno težak grijeh jer odrasle osobe on se zna zaštititi zna svoje pravo tražiti ha i, i, i da znači, traži onoga ko će stati u, za, u zaštitu njegovih prava, njegovog imetka. No, međutim, jetim, ko će njemu tražiti? Ko, njeg, ko njega štiti? Osim uzvišenog Allaha za uđel. Dovoljen mu je on kao štitnik. No, međutim, grijeh je zato u toliko veći što nema niko, znači da ga zaštiti od ljudi. Jer u redu. No, međutim, kaže, ne, ne, prospi. Drugo mišljenje, mišljenje hanefijske učenjaka i ispravno mišljenje kod malikijski da je to dozvoljeno. To je dobro Ibn Hazm da je to dozvoljeno, znači da se čini. Oni to dokazuju hadisom Hajru halikum Hanu hamrikum Hajru halikum Hanu hamrikum Naj, najbolji e, vaš najbolje vaše sirće je sirće od vina. A taj hadis je daiv. I doži ga malo behtu i svom djelo Marifetu sunenu u Asar i on je hadis daiv. Nije vjerodostajan. I dokazuje to općim hadisom, nijeme li damu, el hal, lijep je prilog za jelo sirće. No međutim, hadis je općenit. I ne, zas, ne, ne, znači, ne znači da se radi o sirću koje je šta? Dobijeno iz alkohola i možda je dobijeno prirodnim putem, nije vještački. A hadis koji Enesa i hadis Ebu Talhe vezan za šta? Za direktno za temu. Pitan je poslanik sa imamo alkohol, hoćemo li ga preobraziti u sirće? Kaže, ne. Znači, jasno šta ko, pa imamo hadis jedan općenit, korišćen u sirće, to je halal, dozvor, nema o tome nikove sumnje, no međutim, određene vrste sirća i put i način kako se dobiju nisu halal. Pa tako ona sirća što ima, na njima piše ovaj vinska sirća, ona, ona nisu ispravna. Vinsko sirće, znači ako je vinsko, jer ovaj, vinsko sirće kad se pogleda, ono se dobija iz vina. Znači, dobija se iz vina, iz bijelog ili crnog vina, ili iz alkohola, ako je bijele boje i tako dalje, uglavnom dobija se putem alkohola. Nazvano je vinsko sirće, ovaj, i dobija se iz vina. Tako da to treba prioritetnije se to izbjegava, zato što je hadis o tome jasan da nema ovako jasni hadisa, da je nešto što, ha, postoji mogućnost kao osnova da je to halal. Jer to dok pređe, međutim ima hadis koji je ovaj. Neki učinjaci pravili razliku između tog sirća koga prave nemuslimani, muslimani, pokušali znači da to, a međutim, ispravno je da to ne može proći. A, alkohol kao lijek alkohol kao lijek. Nije dozvoljeno čovjeku da se liječi alkohol. A, jedna čašica izjutra, da. Jedna, za probavu, da. Popodnije za da ga razbudi, ne znam, tamo iza Ikindije. Mm -hmm nema u alkoholu koristi. Nikako. A. Ima određena korist, ali je šteta veća od koristi. Naravno, korist ima onaj trgovac koji prodaje. Nakupi se para i para, a ljudi imaju štetu. Pa alkohol ne može biti lijep. Ono što uzvišen je Allah zabranio, ne može biti korisno za tijelo. Pazite, braću. Kada bi sva medicina složila se kako je alkohol koristan, kako mi kažemo to sve što ste napisali, mi to ne prihvatamo nikako, znači to je kod nas ravno nuli. A vi ćete za par godina sve to promijeniti. Sve te postavke i te fikcije koje ste sebi stavili kao nekakve ovaj, nekakva otkrića i vi ćete to sve promijeniti. Jer je to sve, jer je to sve, znači, neispravno uzvišen. Allah nije zabranio čovjek ono što mu koristio. Pa ti nije uzvišen Allah zabranio med. I nije zabranio maslin. I nije zabranio smok. I, nije zab... I čime se kune u Kur'an. To ti nije zabranio. To korisno sigurno. A štete nema u njemu. Ali ti je zabranio ono što ti šteti. Zabranio ono što ti, što ti šteti. Pa je zabranio čovjeku po džumuru leme, po džumuru leme da pije, da koristi alkohol kao lijek. Kaže Tarik ibn Suvejti, El Džofi da je pitao poslanika sa osvema o vinu. Pa je rekao, ja to pravim, Allah posveće, ja to pravim za lijek, za, kaže poslanik sa osvema, inne ho lesi budela, onak inne hoda. Rekao riječi koje su, znači, ona crta, a, preko koje se ne smije prelaziti. Kaže, to nije lijek, to je bolest alkohol je na riječima, na jeziku Rasulullaha sallallahu alaihi sallam je bolest. Bolest. I sad uzmite onda, kako može musliman koji vjeruje Allah i u sudnji dan, doktor, liječnik, doći kazati alkohol koristi? Nemaš potrebe to istraživati nikako. To se ne istražuje, to se može istraživati u smislu samo da se doka, da, da, da kažete ljudi, mi ništa drugo nema nego samo idemo, znači pratimo kuranske upute. Ne može niti čega drugog doći nego da je Kur'an, da je da je alkohol bolest, ne može nikak biti lijek. I nikoga ne izneći. I to potvrđuje danas medicina. Tako prvo čovjek što kažu, jesi li, šta, jesi li? Ovaj. Imate liječnika, braćo, vrate pacijenta sa stolom. Dođe pacijent na sto, da ga, da zahvat viruški, i pita ga, kaže, jesi prestao pušiti piti? Kaže, nisam, kaže, vrate ga nazad. I neće doktor da pristupa nikako. Čemu da, kako je pravo, čemu da pristupam? Kada, znači, liječite od nečega, a ti to isto, znači, koristiš. Tako da, alkohol je, li, alkohol je, znači, bolest, a ne može ni u kontekstu biti lijek. I šeho zavim temi u svojim fetvama isto u činjenicu potvrđuje. Kaže da je ovo jasan argument znači o zabrani korištenja alkohola i sve. I došlo je kod imamo temi zije budavo da je poslanik sa ovo srme zabranio da se koristi znači prljav lijek. Da se koristi prljav lijek. I rekao je poslanik sa ovo srme o ljudi liječite se jer Allah nije spustio nijednu bolest, a da za nju nije spustio lijek morate da ubi haram, ali se nemojte liješiti haram. Liječite se, ali se nemojte liješiti sa haram. A, ovdje se jedino izuzima ako, ako bi čovjek uzeo lijekom, možete neko sad kazati. Šta ćemo sa lijekovima koji imaju uzeo alkohol? Kakav je to alkohol? Taj, taj, taj lijek, taj alkohol koji ima u lijeku, to je alkohol. Um. Alkohol koji znači ima u lijeku, to je alkohol i alkohol, znači sve farmaceutske industrije koriste a, alkohol iz najpoznatiji znači tvornica alkohola, pivara i tako dalje. Ja sam u Jordanu razgovarao sa jednim ovaj, šefom jednog odjela, znači za proizvodnju, znači vezani za proizvodnju. Kaže, nama dolazi, kaže, vino iz poznate, kaže, ovaj, tvornice alkohola, jel? Dolazi nam. I to je, kaže, to samo je koncentracija jača. A ništa drugo, to je u stvari, to je opojeno sredstvo i bez imalo, znači razlike. No, međutim, islamski učenjaci kažu, ako nema zamjene za to, nema zamjene, znači, za to, da je čovjek dozvoljen da koristi onoliko koliko je nužno. Imaš kapi za dijete, Iako ima sada biljnih tih lijekova lijepih koji su puno korisni, znači i čajeva i tako dalje, puno korisni. I, i vidjet ćete sada kad odete liječniku, šta da kaže prvo, uzmi taj čaj za ovo, uzmi taj čaj. I onda čovjek kaže, pa dobro, subhano, to sam znao i kod će trenutno čajeva nekako uzmeti. Ali žele tu alternativnu medicinu, a, da polahko potiskuju ove antibiotice, samo truje dijete, već od dva mjeseca antibioticima se kljuka. I dva, i četiri, i šest, i osam, za tri godine popije više antibiotika nego što je onaj stari dijede u životu vidio. Nikada pa pokušavaju to znači medicinom da se tako i ovo znači treba da se izbjegava ako je nužda da se koristi molim Allaha do tome nema smetnje ali koliko koja nužda al treba čovjek da pita znači ima li zamjena u apoteci obično znači oni znaju različiti proizvođači pa da li ima zamjena ako nema zamjena onda neka koristi ono što je nužno konzumiranje duhana pijenje duhana konzumiranje duhana šurbu duhana. Rani islamski učinjaci, kada je pojavljen, e, kada je pojavio duhan prije nekoliko stoljeća, pod kraj prilike 15. grečkog stoljeća je pojavljen, ovaj, pojavio se, jeli? Ljudi su imali različite stavove, islamski učinjaci, jer nije bilo, znači nije se moglo jasnog osnova je da je to šta halal ili haram. Halal. Da halal. Osnova je da halal. No, međutim, nemaš jasnog argumenta da to zabraniš. Pa su se podijelili, znači, u tom pogledu. No, međutim, današnja islamska ulema, braćo, ja ne znam da ima neko od uleme koje je poznat kao alim i čovjek učen, a da je dozvolio duhan. Ja ga ne znam. Može biti tamo da je nekakav muftija od neke istrčao, izletio, jel? I oni imaju koji dozvoljavaju i alkohol, ovaj, i kamata se može koristiti. Ovaj, takva su društva, šta ćemo, takvo je stanje, ne možemo mi mijenjati svijet, ne možemo mi promijeniti društvo i dozvoljavaju i ženi, kažu za ženu, francuska, kaže, ima pravo, ima pravo, ima pravo, tri puta ponavlja, da zabrani nikam. Ima pravo, tri puta ponavlja. Boga mi treba Allah sve s tim riječima. U najmanju ruku šuti. Najmanje što čovjek može je šutati. Ako ne smiješ dignuti glas protiv, smiješ šutati. To je najmanje što možeš uraditi. To je najmanji oblik imana. Ali govoriti, nikam. Takve mi muftija imamo, mi nećemo, mi hoćemo alim. Pa ćete naći danas u Lemu koja je poznata po poblažim stavovima da, da brane duhan. Kažu, to šteti čovjeku i to šteti njegovom imenu. Sa više aspekata to haram. Pa ga je zabranio čak i šeh Kardavli. Šeh Kardavli, hafizahullahu ta'ala, je zabranio duhan, iako, je li poznate po svojim stavovima, ovaj, ne moramo se složiti, jel, sa šehom Kardavijom, međutim, šehom Kardavijom nije dozvoljeno vrijeđati priču. Dozvoljeno vrijeđati i napadati na čovjeka i od njega pogredno govoriti. Ne. Ako ima greška, na grešku treba ukazati. Ali nema sumnje da je šehr Kardavij učen čovjek i da je alim i da su to današnji učenjaci njemu potvrdu. No, međutim, ne slažu se sa njim, jel, u mnogim, jel, stvarima. Dakle, konzumiranje alkohola, šta, ovoga, duhana šteti čovjekom tijelu. Šteti čovjekom tijelu. I uzvišenje Allah kaže Ola kad tulen fusekom Nemojte sami sebe ubijeti Nemojte sami sebe Ola tulku ubijedikom i na tehluke Nemojte sami sebe svojim rukama u propast baciti I nema razlike između postepenog i direktnog. Da odeš da skočiš sa zgrade i da polako, šta? Duhan za duhan. Jer je duhan, ovo je, ovo je musibet, jer duhan je ubistvo čovjeka na rate. Polako onako jedan put sa zgrade padne i nema ga gotovo, nego on na, na rate sam sebe ubija, sve polako. Tako da nema razlike između šta? Štetinja koje šteti od jedan put direktno i koje je postepeno. Nema ista, isti je znači propis. Da li je to šteti čovjekom i metku? Čovjekom i metku, koliko ljudi para troše samo za duhan. Kada biste kazali čovjeku koji uzme 200 maraka, Šta mislite taj luksus? 200 maraka i čovjek je zapalio. U redu. Zapali. Jesi čuli kako su u Švedskoj pali pare? Jer u Švedskoj je bilo. Ko se sjeća? U žene palile pare ovaj. Nisu bile zadovoljne sa platama. Pa zapalile ne znam koliko ovaj para. Zato što nisu zadovoljne platama. Kada bi čovjek 200 maraka zapalio ovako, 200 maraka zapali da izgore. Šta bismo kazali za njegu? čovjek izišao i 200 maraka zapalio i pustio da gore i spustio ovdje. Kada će u najmanju ruku šta da? Ne zna koliko je sati. Tako. Najmanju ruku. 200 maraka zapalio. Pa dobro živ bio, znaš li kada zapališ 200 maraka, taj čovjek što je zapalio 200 maraka, on je radio kudi kamo manje grije nego onaj koji je kupio cigareta za 200 maraka. Onaj što je kupio cigareta za 200 maraka, pomogao je haramu proizvodnju harama, znači direktno tu, tu instituciju koja proizvodi. Uništava sebe, uništava svoju porodicu, uništava e, društvo u kome živi, uništava mele, meleke je zijeti. A, ako je zijetiš meleka sa lukom, koji je osnovi halal, i gledeš u džamiju, a, gledeš u džamiju s jedne strane čovjek koji duhani, a lijeve s jedne strane čovjek koji je luk, i ti klanjaš između njih pojice. Možda mi se tako namaz. Pa je isti propis kako je dolaziti koji konzumira luk, tako je ko dolazi sa prljavim čarapama. Sa radnog mjesta u džamiju. Nije problem ako su radnom dijelu ne može drugačije, nije problem dođu u džamiju, ali živi bio idi. Znači, skini čarape, operi noge i tako dalje. A ne ezijetiti ljudi. I braće, znate li da vrše eksperimente sada koliko djeca imaju nikotina u svojim plućima čiji roditelji puše na balkonu. Pazite, babo izvije na balkon i zatvori vrata i ispuši cigaretu i uđe. Uzmu to dijete i ispitivaju ga koliko ima nikotina u sebi. Pa što mislite ono, ono dijete koje ne vidi kuda hoda po sobi? Od duhana.